tuba twabashikirije mu kiringo cy'indwi yose radiyo isanganiro rero tukavuga tuti nta byera ngo de hari gihe kumbure usanga hirya no hino twaravuze amakuru rimwe na rimwe ugasanga uko twayavuze wowe uhaba siko wayabonye cyangwa nawe ugasanga amakuru twavuze urafise icyo uyavuga ko kugira ngo abere icigwa abumviriza radiyo isanganiro aka kanya rero hagati aho rero mudutunge kuri uwo mwanya warenze ko mwamenyereye kuba mwakura ko ni ukuvuga ikiganiro gitangura isaha zibiri ariko kubera ko porogaramu za radiyo isanganiro namwe muzizi zihari ku bwanyu zihinduka bivanye n'ibigezweho canke n'ibishikiriwe nuko rero nico catumye kumbore aka kanya kagera aha aya hagati rero ndakwibutsa amwe mu makuru akomeye twabashikirije muri ino ndwi abantu icyenda nibo bahitanywe bapfuye batanu barakomereka mu gitero cyabaye mu ijoro ryo ku munsi w'imana iburinga komine gihanga intara ya bubanza mu itangazo ryo ku munsi wa mbere leta y'u Burundi ivuga ko byakozwe n'umugwi yita uwiterabwoba Red Tabara ikagiriza igihugu cy'u Rwanda ko gishigikiye uwo mugwi muri iryo tangazo ryasomwe n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima inzego z'igihugu zibutsa abarundi ko igikorwa cyo gutsimbataza amahoro ari cy'umunyagihugu wese hagati aho parike nkuru y'igihugu yaruguruje amadosiye abiri mu butungane yo gushengeza imbere y'ubutungane umugwi witwa um, umugwi uh, redi tabara mm, biturutse ku bitero bibiri by'iterabwoba mm, uherutse kugira iburinga hamwe no ku wavugizo muri zone gatumba mu itangazo ry'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika ku munsi wa kane harejo Leonard Manirakiza akaba yamenyesheje ko ubutungane bw'u Burundi bugiye gukora uko bushoboye kugira bakoze ibyo bitero intahi bakubite mu gahanga hagataha inzira y'ibiganiro ngo niyo yonyine ishobora gufasha mu gutora umuti w'ibibazo biri hagati y'uburundi n'imigwi itera uburundi n'imigwi ibutera bishikirizwa na leonce ngendakumana umunywanyi w'inama y'inararibonye mu muryango wa afurika yo hagati seyase inyuma y'igitero inyuma y'icyo gitero rero cyahitanye abantu icyenda iburinga nayo ku bijyanye rero no kwagiriza u rwanda ko rwoba rushigikira abakora ibyo bitero Leonce kumana abona ko hoba kwicarana kw'indongozi z'ibyo bihugu hagucisha amatangazo mu binyamakuru kubwiwe ati inama isumba ingimba gukomeza amakomite y'umutekano kuva hasi no gukurikirana neza abakozi abakozi barara izamu abasirikare babiri bagirizwa kwica umuntu yakora akazi ko kunguruza abantu ku ipikipiki ku munsi wa kabiri w'indwi heze indago muri komine songa intara ya bururi bari mu gashibururi kuva ku munsi wa kabiri abo umuryango w'uwishwe biteze ko urubanza ruca rusasa inyamiramabi mu gisirikare yabashikanye muri iryo bohero yamenyesheje ko bipfuje kubadugana kugira hari abari bashimye ko ingingo nk'iyo igamije guteza imbere umurimyi hagati ibikorwa byo kwegeranya umwimbo w'intete zumye z'ibigori ngo kirabandanya mu mazone yose agize igihugu byashyikirijwe na joseph ndowimana umuyobozi mukuru w'ikigigana gesa akavuga ko ibibazo by'amafaranga n'ibindi bikoresho biri ku biratorera biratorerwa umuti ah, ibyo rero akaba yabivuze inyuma y'aho abarimyi bamenyeshereje ko batari kubagurirwa umwimbo wabo nk'uko babyifuza kandi utarononekara hagataha icyiyumviro cya leta cyo gushinga ikigega cyo kwegeranya umwimbo ni ariko ngo hari hakwiye kwihwezwa ingingo mperekeza kugira gishike kwihangiro bivugwa na Gabriel Rufyira rongo ishirahamwe likome rigishinze gu kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta urirongorera akaba asanga hari hari hakwiye kumenyekana n'ibiharuro bijyanye n'umwimbu witezwe donne statistique mu gifaransa imbere y'uko uwo mwimbo wegeranya warongoye iryo shyirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire akaba kandi akibaza kandi igituma hariko hegeranya umwimbo w'ibigori wonyine mwabikurikiye mu makuru yacu mbere y'uno munsi amashyirahamwe ajejwe kwegeranya imicafu mu gisagara cya bujumbura ngo bibaye ngombwa agiye gufutwa byashyikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu masengesho y'umugambi uri ku butegetsi ejo ku munsi wa kane perezida Evariste ndayishimiye avuga ko icyo gisata cyoheza kigatunganywa gushasha ngo kubera bitumvikana ingene ayo mashyirahamwe yo kwishinga kwegeranya amafaranga ariko ntatore ntayore nako imicafu nk'uko yabyiyemeje amazi y'ikiyaga Tanganyika yaraduze ku rugero rutuma abahora batemberera ibibanza byo kwinezerezamo bita plage mu gifaransa haraheze imyaka irenga itatu uruzi maragarazi rwarataye inzira ku gice cya zone mugeni muri komine kayogoro mu ntara y'amakamba abanyagihugu bo muri iyo zone bavuga ko bagerageje kuzibira amazi aho amazi amenera ariko ngo ntibyakunze basaba leta kugarukira aho hantu kugira ntihaje ku ruhande rwa tanzania buramatari w'intara y'amakamba yaranahishikiye akaba yemeza ayo makuru asaba abavuka ntara bose hamwe n'abakorera mu gisata cy'ibidukikije gufasha kugira aho hantu hazibigwe na cyane cyane muci hongere hategwe ibiti byinshi kugira hakingigwe oya reka tubandanye ikiganiro nta kibazo ntibikenewe ni komine fatakisi komine ya ruguru komine mukaza mu gisagara cya bujumbura ah, n'uburenganzira bwawe duga ku ijambo yego duga ku ijambo eh, hanyuma icyo nohera ko mm. nohera kuri birinya ah, bya nyine isubahiro umukuru w'igihugu yuko iyi micafu iri mu gisagara cya bujumbura yohava mm. amashyirahamwe akura iyo yari yariyemeje igikorwa ariko ntagikora ariko rero mhm. amashyirahamwe n'ukuri arakura imicafu birabonekana mu makati ya mwamwe ugasanga baregeranije ibintu uzenya iyo mu mpangu bakabariha akarorero wotanga kaho imicafu bayikura neza nihega Ferdina rero uko nabonye aho nabonye aho naciye nko muri za nyakabiga gutyo ubonye muri iyo minsi yahera mm. nabonye ko barayikura njya mu mpangu nyine mm. mugabo urumva ntibadoda kuzigura amakanepfu mm-hmm. ntibadoda kuzigura gukora mu mabarabara abakozi ba mbere bahakora nabo mm. mm-hmm. eh, hano ikindi ntacyo uko niko ubibona nuvuga w'intuzenya w'ubutunzi igihe bambe kwa ariko rya soko yari hagati na hagati mm. niho abantu bose baruhukira bavuye hagati mu gihugu hose ntihajya mm. urabona yuko ingenzi zose zivuye hanze hose urabona yuko bategerezwa kwerekeza amaso hajya none mm. mubona ahantu hasa kurya bizogenda gutya reka mbarane ku bigori nabyo ababigori bashinzwe gusongora usongora ababigori mhm. eh, eh, bashinzwe gupesha leta ntibasubire mm. kwidoga ntibabandanye bayigopesha bandanye barangurako mhm. ejo ejo cyangwa hirya y'ejo bazoza kubigura ibihumbi bibiri kubera ko uvuga ko ari ukuyikopesha Eh, Gaferdina kandi leta yivuga yuko eh, ari wo mugambi yabonye mwiza wo kugira ngo eh, ibike neza umwimbo kandi uzufasha abanyagihugu muri kazoza urazi hamwe wogira abana nka batanu ugacufata batatu cyangwa babiri ukazura bahe utuntu twiza abandi ukabiba yego turakuramukije ni sawa eh, duza kajwi mwiriwe umunywanyi byumvikana ko tutamutora neza sinzi eh, aho ahagaze ko hoba hafata neza radiyo isanganiro mwiriwe ibyo bihano bizaba bigoye kuko nta mubyeyi yoshobora guherwesha umwana ku ishuri murakoze ariko kandi ntiwatubwiye akazi n'akawe no munywanyi rero bona yuko yarashashaye gushikiriza icyiyumviro cyiwe kandi ntacyo bitwaye icyiyumviro cyumvikanye ati nta mubyeyi eh, ashobora guhebesha umwana amashuri ati nukuraba neza ibyo bihano kumbure mhm. ati hajya ahantu ntihari hakwiye kubakwa hegerewe hegereye tanganyika cyane ariko kandi ibibanza byo kwinezereramwo byo kwinezerezamwo nk'amapulaje ibyo ni ibibanza bitegerezwa kuba hafi hafi ya hajya kugira ngo kumbure kumbure ingenzi zize zirabe ikiyaga mm. ariko umunywanyi wacu bonifaso hariya kumukaza eh, nako eh, ari mm, ari mu bumanuko bw'igisagara cya bujumbura kumuha ati bijya bibanza ntibyari bikwiye kubakwamo iyi ni radiyo isanganiro ikiganiro n'igira icushikirije isaha zibiri zirenga ku minota mirongo itatu n'icyenda Ah, mu yandi makuru twabashikirije abantu bita ba kamucape baravugwa mu makomine amamwe y'intara y'amakamba abo ngo bagaragaza barotsi mu gututumura ibintazi bakoresha ngo kandi bagakiza n'abarozwe bamwe mu banyagihugu babona ko mu ntwaro bakwiye kubareka bagakora mu mwidegembyo abandi bagashima ingingo yo guhagarika ibyo bikorwa iherutse gufatwa n'abajejwe intwaro kuko babona ko bishobora guteza amatati mu kibano mm, mu itangazo buramatari w'intara y'amakamba aheruka gusohora agabisha ko abazofatwa bakurikira canke bashigikira ivyo bintazi bazohanwa hisunzwe amategeko y'igihugu Munywanyi ku murongo mwiriwe yambu tugushimire paul paul atwakuye ari mu buyenzi yahoze yitwa kondakonda nyororo burya akaba yararikuye yaragikuye ko yongera akati mu izina rya yesu byumvikana ko rishobora kuba ryari ryaramushegeshe nawe ubu ngo yitwa mukizwa tugushimire ngaho mu buyenzi dushimira n'abatwumviriza bari mu ntara z'uburengero hariya za ngozi kayanza batwumviriza muri za kirundo hariya batwumviriza muri mucankuzo mu ruyigi mm. mwebwe mutwumviriza muri ngaho mu rutana makamba rumonge ni sawa batwumviriza muri mu ntara ya bujumbura mm. murambya mwaro gitega yambu batwumviriza muri mu ruyigi namwe tubaramutse bo ku bigori ngo ntibategure amahera umuntu abijyane avuga ati ngiye gupfukira ngo hama agaca ashika bagapima mm. agaca aronka amahera nuba mm. aciyeko iminsi ibiri mm. aza kurya ideni y'amafaranga nayo akaba ari arapfa mugabo naho yoba ari makeyi ukayoba uyo munsi nyene oh, ati oh, yoba make mu gukayabona ukayabona ariko leta ivuga yuko yiteguriye kubigura atangorane ubona yo hinyanyura hehe kugira ngo bigende neza nk'uko nayo yabishatse guhinyanyura mm.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 ahagaze ahantu ah, hadafata neza haracaragahaze mu bijyanye no gusuzuma no gusubiza mu buzima busanzwe abahora bapfunzwe kuko uretse ko abapfunzwe bakwiye guhabwa inyigisho bakiri mu ibohero bikwiye no kubandanya barekuwe umwihwezo w'umushingwamanza inyuma yaho hari umuntu aheruka na nako gufatwa arapfungwa yagirizwa kwiba mu muhana wo mu gisagara cya bururi inyuma y'ikiringo kimwe e, cy'indwi imwe gusa arekuwe n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu yari avuye mu ibohero rya rutana metre salvatore minani abona ko inzego z'ubutungane n'intwaro zikwiye kubandanya inyigisho zijyanye n'ingene umuntu yarekuwe azobana n'abandi bakitaho kuraba ko icyatumye uwo muntu akora icyaha kitakiri intambamyi nagwambwe ko muri ikiye cerekeye mm. ku bana bazoheba amashuri ingozi bavuze neza yuko bazoca bakurikirana abavyeyi barabe yuko ko aribo batuma abaheba amashuri ahubwo bazocibwa amande ivyo vyo kuraba ko aribo babituma baheba ivyo ico ico rero mhm. ni ukuri batehoze batohoza bakitondeye uko mbona n'urwaruka rw'ubu ubuye hari aba urwaruka rusigaye rubyifatamo nawe ugasanga bahebye amashuri n'ababyeyi atabyo bazi mhm. bazobanza batohoza imbere y'uko baca amande ababyeyi kuko hari igihe usanga bagoye mu mporero mm. uti bazu eh, babyitondere babanze bamenye imvo n'imva bahanure babaze ati none umwana wawe byagenze gute bibaye rimwe kabiri gatatu hanyuma baca atwakuye yari mu gihosha mu minota itandatu isaha zitatu zizoba zuzuye neza akajyo kanyu ko kumviriza amakuru mu kirundi avugwa muri rino joro ariko imbere y'uko kumbura eh, uwo mwanya ugera iminota itanu gusa ntiyisigaye kugira ngo isaha zitatu z'ijoro zirumane neza ikiganiro n'igira icyo ushikirije igihe cy'isaha zitatu n'amakuru mu kirundi ariko kandi igihe cy'isaha zitatu n'iminota icumi n'itanu kajya kuba arakaryo kanyu ko gukurikira ikiganiro nziki ikiganiro nziki mumenyereye cyane muza gushikirizwa na, uh, na mugenzi wacu Leonidas Kirombo ni ku buzima ndoragitsina